Teresa Milanollo estis itala violonisto cae componistino, unu er la dec trige filoi de la fabricanto de silcae tex machinoi Giuseppe Antonio Milanollo cae lia zino Antonina Riso. Pos ciam la quariara Teresa audis violonon d'un meso, Si insiste petis lerni ludi tiun instrumenton. Do, la patro construis por si malgrandan violonon el blanca ligno cae donis al si basa indezionoin pri harmonio. Instruante, li convincigis pri sia extraordinara musica capablo. Do, li confidi la instruadon de sia knabineto al Giovanni Ferrero cae poste en Torino al Gebaro cae Giovanni Mora. Ci debutis jesiai nau jaroi en Mondove proxime de Torino. La rimarcindai dotoi de Teresa decidigis la ge patroin translocigi al Pariso por subteni sian floran carrieron. La familio voyagis tien piede cae per mulo, si ludis sian unuan franzan concerton en Marseilo. Post tiu successa presento, Teresa turneis en Francio, cae en la venonta iaroi, si presentisis cie en Europo en Britio, Nederlando, Belgio, cae plie, presentante ec quardec concerto in monate. Ciam si turneis en accompano de siai virtuosai mentoroi, Lafont, Habeneck, cae poste Beriot. La dec unu iara Teresa comensis instrui violonon al sia fratineto Maria, quiu tiam estis ses jaraja. Baldau ili falis sian unuan oficialan presenton kiel dueto. La sempresedenza apero de tiei du violonistoi crei sensacion. La du fratinoi Milanollo comensis amplexan concerturneon turneon la crom Mademoiselle Adagio, Teresa, cae Mademoiselle Staccato, Maria, por iliei contrastai, sed same allogai spectaclai stiloi. La dueto Milanolo presentigis en plen plenai teatroi en tuta Europo, rivalante la concerta in successoin de Paganini, Ernst, cae Litz. Tiae famae presentadoi finisis post dec iaroi quiam Maria mortis pro tuberculoso en la ajo de dec ses iaroi. Post longa funebra periodo cae pauso de publica presentado, Teresa revenis a la concerteioi por daurigi sian carrieron kiel virtuosa violonisto. Lau criticistoi, la violonista tecnico de Teresa estis tiam ricigita per qualitoi quiui estis la privilegio de sia fratino kiel la staccato. Braina prescribas la extasion de la tiamai resenzistoi La Glaneur comparis sin cum Paganini, paraf admiris sian maestretzon, alia declaris che sia violono possedis vivan animon, Go fu laudis sian lingvon, tiel perfecta, quiu iras recte ala coro. Teresa Milanollo redirigis de la concerto vivo ciam si ge etsigis cun la Franza generalo Teodoro Parmentier, violonisto, pianisto, componisto, academiulo cae music recensisto. Ciel etsiginta virino, si concertis sporadi en la urboi cie sia eso estis postenigita, sed ciam exclusive por bon fare celoi. Teresa componis multa in nel in pezzo in por la presentadoi i con sia fratino qui el plura in por du violonoi i kai orchestro pritemoi a la play fama i de Donizetti tamen estis post la morto de Maria ciam la arta maturillo de Teresa estis completigita. Si dedicis sin pli seriose al componado. La elegia fantasio opus 1 por violono cae orchestro estas sen dube la plei alta fructo de sia productado. Inter siai componajoi estas operai transcriboi por du violonoi cae orchestro, multai pezzoi por sol luda violono, humorai variatioi transcribo por violono de la fama Ave Maria de Schubert, lamento cae improntu, ancau por violono, cae la litanio de la Santa Virgulino por coruso cae orgeno, verkita cun sia etzo. Dum sia carriero, Teresa Milanollo gainis laudoin de famai musicistoi, inclusive de Joaquin cae Berlioz, cae estis uno el la unuae virinae violonistoi quiu estis reconita kiel vera artisto. Henry Lach escribis, La successo de Teresa Milanollo donis la unuan grandan impulson al virinoi porque ili lerno ludi violonon, quiu en tiu momento estis considerata tutte vira instrumento.